Хорошо, еще раз доброе утро всем. So, as you know, um, coming up to Sunday, we're talking about the life of King David. Как вы знаете, в последние uh, несколько воскресений мы говорили о жизни царя Давида. Uh, King David is a beautiful picture in the Old Testament of, the, of King Jesus. И царь Давид — это прекрасная репрезентация Иисуса в Ветхом Завете. So, his life points to Jesus. То есть его жизнь указывает на Иисуса. And this morning, I would like to talk about David as the shepherd king. И сегодня я бы хотел говорить о царе Давиде как о пастухе, как о пастыре and as a king. и как о царе. He is a shepherd and a king. Он пастух, пастырь, и он царь. Just like Jesus is our shepherd and our King. Точно так же, как Иисус является нашим пастырем и нашим царем. Um, I just forgot something. Я кое-что забыл. Um, I just want to welcome Kate. Welcome back, Kate. Хотел поприветствовать Кэтрин. Кэтрин, добро пожаловать. Good to have you back. Здорово, что ты вернулась. So let's open our Bibles in 1 Samuel 16. Так давайте откроем наши Библии на Первое Царство, в This 16 is, главе. this is the first thing we read about King David. Итак, это первое, что мы читаем о царе Давиде. Here we go. Итак, The Lord said to Samuel, How long will you mourn for Saul since I have rejected him? No, it's not the right verse. нет, это неправильное местописание. I'm sorry. Прошу прощения. Let me tell you the story quickly. Хорошо, я сам вам быстренько расскажу историю. Um, Samuel went to anoint someone as the next king of Israel. Самуил отправился помазывать следующего человека на царство. And um, he, he looked at all the other sons of Jesse. И он посмотрел на всех других сыновей Иисея. And, and, and God told him, no, it's not one of them. И Бог сказал, нет, это не один из них. And then Samuel asked the question, Is there anyone else? И Самуил задает вопрос, есть ли кто-то еще. And he says, Yes, there's one, there's a, a young boy, but he's tending the sheep. И Иисей отвечает, да, есть еще один, но он где-то там пасет овец. That's the first thing we learn about David. И это первое, что мы узнаем о Давиде, Uh, He was a shepherd. что он был пастух. And, um, and, and later we read, you know, just before he's going to fight Goliath the giant. И далее мы читаем прямо перед тем, когда, когда он собирается сразиться с Голиафом. We read that in 1 Samuel 17. Uh, мы читаем это в первом царь 17 главе. Verse 33 to 36. С 32 по 36 стих. 33 по 36. And Saul replied, You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a boy, and he has been a fighting man from his youth. Мы читаем, что Саул говорит Давиду следующее. «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». But David said to Saul, Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, и сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало, приходили лев или медведь и уносил овцу из стада, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When It turned on me, I seized it by the hair, struck it and killed it. То я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умершвлял его. A wonderful Hollywood moment. Отличный момент для голливудовского фильма. Your servant has killed both the lion and the bear, this uh, uncircumcised Philistine will be like one of them because he has defied the armies of the living God. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого он. Wasn't David a great shepherd? Разве не был он удивительным пастухом? If I, if I was a sheep, I would feel very safe in David's care. Если бы я был овцой, я бы себя очень безопасно чувствовал в его руке. Because I would know David, don't mess with David. Потому что я знал, что с Давидом лучше не связываться. Okay? You feel safe. Чувствовал себя в безопасности. As many of you know, I grew up in South Africa. Как вы знаете, большинство из вас я вырос в ЮАР. And um, my my my uncle and aunt had a farm, and they had sheep. и у моих дядей и тети у них была ферма, и там были овцы. And it would be such a great time for me as a child during the holidays to sometimes go and visit them. И для меня было так здорово иногда навещать их, играть там. And so we would look at these sheep. И мы смотрели на этих овец. And um, so there were a lot of little children actually looking after the sheep. И на самом деле там было очень много маленьких детей, которые пасли а, овец, приглядывали за овцами. Some of them like four, five years old. А некоторым было даже 4-5 лет. Итак, было множество этих маленьких детей, которые заботились об овцах. Но эти овцы не слушались этих детей. Слишком их было много. И на самом деле, когда все-таки надо было э, заботиться об этих овцах, они были всего лишь маленькими детьми. Поэтому если овца не слушалась их, они, они взяли палочку, начинали бить овцу. Они кричали на овцу, но не было никакого ответа. Вот это то, что я видел, когда был ребенком. But from what I've From what I've heard. Um, Но то, что я слышал об Израиле, что там совершенно по-другому все происходит. У них есть пастух, мужчина, И он по сути живет с этими овцами. Он идет впереди них, и овцы идут за ним. Он заботится об овцах. He defends the sheep. Он защищает овец. He knows his sheep. Он знает своих овец. The sheep, they know his voice. Его овцы, они знают его голос. He feeds the flock. Он кормит свое стадо. He protects the flock. Защищает его. He knows the sheep and they know him. Он знает своих овец, и его овцы знают его. And he takes care of their needs. И он заботится о всех их нуждах. И через какое-то время этот пастух начинает пахнуть точно так же, как пахнут овцы. If we were sheep, we would want a shepherd like that. If we were sheep, we would want a shepherd like that. Если бы мы были овцами, мы бы хотели, чтобы у нас был вот такой пастух. A shepherd who is with us always. Пастух, пастырь, который с нами постоянно. And if we look at David's life, если мы посмотрим на жизнь Давида, um, even though he became king, he still had the heart of a shepherd. Несмотря на то, что он стал царем, его сердце было сердцем пастуха. While he was king, the, the country prospered. В то время, когда он царствовал, вся страна процветала. He really cared for the people. Он на самом деле заботился о своем народе. And he was a really good king. И он был очень хорошим царем. And, um, и даже тогда, когда были враги, он постоянно защищал свою, свою страну. But you see, there's a big difference between a shepherd and a hireling. Но, понимаете, есть огромное различие между пастухом и наемником, того, кого наняли, чтобы заботиться овцах. Настоящий пастух, он с овцами. Just like David, when a wolf comes, he will, he will protect the sheep. Точно так же, когда а, Давид, если лев нападет, то он будет защищать свою, свою овцу, свое стадо. He, he will protect them. Он будет защищать своих овец. And we know Jesus says, like, um, Lena read to us this morning that Jesus lays down his life for the sheep. И мы знаем, Иисус, он положил свою жизнь за своих овец, как Лена читала нам этим утром. Okay. But a hireling, Но наемник, he sees the wolf, он видит волка, and he runs away. и он убегает. He's afraid. Он боится. He thinks, oh, он думает, но «Ну, это не моя овца, я не буду рисковать своей жизнью, чтобы спасти ее. And as we read through the Old Testament, we continually see that God is talking about himself as a shepherd and um, his people are uh, like the flock. Когда мы читаем в Ветхом Завете, что Бог постоянно говорит о себе как о пастыре и сравнивает а, свой народ со стадом, с овцами. So if we open our Bibles to Ezekiel 34, Если мы откроем Библию на Иезекииле 34 главе, so this is actually a place where God rebukes the, the shepherds of Israel, Это то место, где Бог упрекает а, пастырей своего народа, the leaders of the nation. лидеров народа. Let's read. Давайте прочитаем. The word of the Lord came to me. «И было ко мне слово Господне, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy and say to them, This is what the sovereign Lord says Woe to the shepherds of Israel who only take care of themselves. Should not shepherds take care of the flock? Сын человеческий, из реки пророчества на пастыре Израилевых, из реки пророчества, и скажи им, скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны были пасти пастыря? You eat the curds, clothe yourselves with the wool, and slaughter the choice animals, but you do not take care of the flock. Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец зак- заклали, стадо не пасли. You have not strengthened the weak, or healed the sick, or bound up the injured. You have not brought back the strays, or searched for the lost. You have ruled them harshly and brutally. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. And then a little bit later, God talks about himself in и далее, verse 15. чуть позже, Бог говорит о самом себе в 15 стихе. «I myself will tend my sheep and have them lie down, declares the sovereign Lord». «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их», — говорит Господь Бог. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak, but the sleek and the strong I will destroy. I will shepherd the flock with justice. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. And in Isaiah 40, verse 11, we read the following И в 40 главе, в 11 стихе Исаии мы читаем следующее. He tends his flock like a shepherd. He gathers the lambs in his arms and carries them close to his heart. He gently leads those that have young. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Okay, so now we're going to read the most famous psalm in the Bible. Хорошо, сейчас мы прочитаем самый популярный псалом в Библии. Psalm 23. 24. Written by a shepherd. Который был написан пастырем, пастухом. David, the shepherd. Давидом, пастырем. He was writing about the way he sees how God is our pastor. И он пишет о том, как Бог является нашим пастырем, сравнивает Бога с пастырем или пастухом. Okay, so 22, простите, на один меньше. The Lord is my shepherd. Um, Господь, пастырь мой. The Lord. Господь. He is our pastor. Он наш our пастырь, shepherd. наш пастух. Yes. I shall not be in want. Я ни в чем не буду нуждаться. God knows our needs. Бог знает о наших нуждах. When Jesus came, he said, um, "Don't worry about what you're going to eat, what you're going to drink, what you're going to wear, because God knows." Когда пришел Иисус, Он сказал, не заботься о том, что тебе есть, что тебе пить, что тебе носить, потому что Бог твой знает о нуждах твоих. And in this time where many people say, well, we're living in a crisis time, и во времена, когда люди, многие говорят, мы живем во времена кризиса, мы не знаем, что произойдет в следующем году, мы не знаем, что с нами будет в финансовом плане. Просто вспомните об этом стихе. Господь пастырь твой, и если Он твой пастырь, Он позаботится. Это обещание если мы следуем за Ним, Он знает каждую нужду. И нам нужно просто идти за Ним. Нам просто нужно поднять свои глаза на пастыря. Мы знаем Его голос, и мы будем идти за Ним. И мы будем знать, что мы не будем нуждаться. He's the good shepherd. Он хороший пастырь. Next verse. Следующий стих. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. He knows what we need. Он знает, что нам нужно. He is inviting us today. Он приглашает нас сегодня. I will give you rest. Я успокою тебя. I will bring you to the water. Я приведу тебя к водам. I know the best places. Я знаю самые лучшие места. Just follow me. Просто иди за мной isn't it wonderful that Jesus doesn't beat us, you know, like those little children when, you know, he wants, he wants to send us somewhere. Разве это не чудесно, что Иисус не начинает бить нас, когда Он хочет привести нас куда-то, как те маленькие дети, но Он ведет нас. Он ведет нас. Он знает, куда нам нужно идти. Следующий стих. He restores my soul He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Verse 4. Четвертый стих. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Can you just imagine David writing this psalm? Просто представьте себе, как Давид писал этот псалом. He's just thinking, well, as I'm a pastor, as I'm a shepherd, I know that God is my shepherd. Он понимал, что он сам является пастухом и что Бог является его пастухом. And what he's realizing is that his rod and his staff, they comfort me. И он понимает, что его жезл и его посох успокаивают его. Because God defends us. Потому что Бог защищает нас. Says, even there are enemies, что если есть враги, God is there. Бог там. He's watching over us. Он приглядывает за нами. And if the wolf comes, если придет волк, when the wolf comes, и когда придет волк, because they will come, потому что он придет, he is there. Он будет там. Он будет там со своей палкой, чтобы защитить нас. И Он приготовляет для нас э, стол с трапезой в виду врагов наших. И когда мы идем долиной смертной тени, и мы все с вами будем там, We are, we are gonna have troubles in this life. У нас будут проблемы в жизни. Not everything is gonna work out like we wanted it to work out. И не все будет происходить так, как мы хотим того. Things are gonna happen. Будут происходить какие-то вещи. Some family members are gonna die. Некоторые члены семьи, возможно, умрут. But God is with us in that situation. Но Бог с нами в этой ситуации. He is our shepherd in the valley of the shadow of death. Он наш пастырь, когда мы идем долиной смертной тени. И это то, что мы должны просто впитать в наши сердца сегодня. Бог мой пастырь. He's with me always. Он со мной всегда. He knows exactly what I need. Он знает каждую нужду. I know his voice. Я знаю его голос. I can follow him. Я могу идти за ним. And when I follow him, и когда я иду за ним, goodness and mercy will follow me all the days его благость и милость будут сопровождать меня многие дни. Aren't you glad that Jesus is your shepherd? Разве вы не рады от того, что Иисус ваш пастырь? You know that he will fight for you. И вы знаете, что он будет сражаться за вас. You know that he will take care of you. Вы знаете, что он будет заботиться о вас. He will not leave you. Он не оставит no вас. Matter where you are, Неважно, где he's вы, with you. он с вами. He's faithful to you. Он верен вам. He's the good shepherd that lays down his life for the он sheep. хороший пастух, который готов отдать свою жизнь за овец. Sometimes we, as sheep, we, we do funny stuff. Но мы иногда, как овцы, мы делаем такие забавные вещи. In English we have a saying, the black sheep of the family. В английском у нас есть такая пословица, а, black sheep, черная овца в семье. So it's always someone who's a little strange. <laughs> То есть дословно, но это какой-то человек, который очень странный. And while I was preparing for this sermon, I thought about some diseases that sheep have. И когда я готовился к проповеди, я подготовил некоторые болезни, которые есть у овец. And I thought it would be interesting to look at them. Я подумал, что интересно будет посмотреть на эти болезни. And see how we can apply to our lives. И посмотреть, как мы можем применить эти болезни к своей жизни. Like spiritual diseases that we have. Как духовные болезни, которые есть у нас. I try to choose pictures that are not so gross. Я попытался выбрать не самые противные картинки. Some of them are really bad. Потому что некоторые были ужасные. Should have an age restriction on them. <laughs> Нужно было ограничение по возрасту на них поставить. So the first one is called blue tongue. Итак, первое называется синий язык. Okay. Okay. So as you can see, um, it's quite swollen. А как вы видите, язык достаточно воспален. And if you could look at the sheep's um, tongue, it would, it would be some blue spots on it. И если поближе посмотреть на язык овцы, то там будут находиться голубые пятна, синие пятна. So I was thinking. Я думал. The Bible talks a whole lot about the tongue. Библия столько говорит нам про язык. The Bible says that life and death is in the power of the tongue. Библия говорит нам, что жизнь и смерть во власти языка that this is a parasite that infects the sheep. А вот паразит, который поражает овцу. But I think sometimes by the words we speak, we get blue tongue as well. Но я думаю, что иногда благодаря из-за тех слов, которые мы говорим, у нас также язык становится синим. Sometimes we lie. Иногда мы врем. The Bible says, "Speak the truth to one another." Библия говорит, говорите правду, истину друг другу. Live in truth. живите в истине. And in 1 Peter it says that the tongue is it gives us direction in life. И в 1 Петра говорится, что язык дает нам направление в жизни. So let's bless one another with our words. Поэтому давайте благословлять друг друга словами. It's so easy to criticize. Это так легко критиковать. It's always easy to see the wrong things. Всегда легко увидеть что-то плохое. But let's encourage one another. Но давайте будем ободривать друг let's друга. Encourage our children. Давайте ободрять наших детей. Because we can always find fault with them. Потому что всегда мы можем найти, что они сделали не так. But if we just criticize, criticize, criticize, they'll never change. Но если мы будем просто критиковать, критиковать, критиковать, они никогда не изменятся изменятся. Husbands, Мужья, let's encourage our wives. давайте будем ободрять своих жен. Wives, воодушевлять их. Жены, давайте воодушевлять своих мужей. Give him compliments. Говорите им комплименты. He'll change. И тогда ваш муж изменится. So let's be careful what the words, the words that we say. Давайте будем просто с осторожностью относиться к словам, которые мы говорим. Or do you want blue tongue? Или хотите, чтобы язык посинел? Okay, next, next, next disease, Хорошо, следующая болезнь. foot rot. Забыла, что посмотрю. Вот это? Копытная гниль. Okay, that doesn't look very nice. Ну, не очень симпатично выглядит. So that happens when a when a sheep walks in places where he shouldn't. Это происходит тогда, когда овца начинает ходить по тем местам, где она не должна ходить. Um, когда я читал про эту болезнь, э, я приобрел информацию, что эта болезнь от одной овцы может передаваться другим овцам и может быть поражено все стадо в результате этого. Итак, что же это означает, когда мы ходим там, где мы не должны ходить? So Psalm 1 tells us, Первый псалом говорит нам об этом. "Blessed is the man Блажен муж, who doesn't, you know, sit with people who are Do we have it? Yes. Who doesn't walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. So it's very important who your close friends are. Очень важно, кто ваши ближайшие друзья. Um, when we read this, it doesn't mean we should never talk with people who don't believe in Jesus and things like that. Of course not. И когда мы читаем это местописание, мы должны понимать, что это не означает, что мы не должны общаться с людьми, которые не верят в Иисуса и так should. далее. Мы должны. We, uh, that, that's, that's who we are as the church. Это то, кто мы есть как церковь. We are the salt Мы of the соль, earth. соль земли. So we should be there where other people are. Поэтому мы должны быть там, где находятся другие люди. And we should know that our shepherd is there with us. И мы должны знать, что наш пастырь с нами. But this is talking about something else. Но здесь говорится о чем-то другом. It talks about um, being so involved with these people that their values become your values. Это говорит о том, что вы настолько посвящены и много времени проводите с этими людьми, что их ценности становятся вашими ценностями. You start to change and you don't even notice it. Вы сами начинаете меняться, сами того не замечая. And what happens with these sheep is that um, while the rest of the flock moves forward, they fall behind. И что происходит с этими овцами, когда остальное стадо идет дальше, эти овцы отстают? And, and as this disease progresses, the sheep it just can't walk anymore. И когда эта болезнь прогрессирует, э, овца больше не может ходить вообще. The third disease, Третья болезнь. Fly strike. Мелофагоз. Мелофагоз овец. Okay, fly strike. Мелофагоз. So this is a terrible one as well. Это тоже ужасная болезнь. So these flies, they are attracted by some dirt on the wool of the sheep. Эти мухи, их привлекает грязь, которая находится в шерсти овец. And um, then they they bite into the skin Потом они кусают кожу, and they lay their eggs, откладывают там яйца. and then these is it maggots? They start to Личинки. yes. Um, so so they start to um, how do you say it? Yes, yeah, multiply. Yes, under the skin of the sheep. И потом а, они откладывают там свои личинки, и личинки начинают размножаться под кожей. So I was thinking about this. Я How can I make this spiritual? <laughs> Как я могу сделать это духовной болезнью? We shouldn't allow flies to sit on us. Мы не должны позволять, чтобы мухи садились на нас. What do you allow to sit on you? Чему вы позволяете сесть на вас? Um, What are you looking at? На что вы смотрите? What are you listening to? Что вы слушаете? Um, does it encourage you? Это как-то воодушевляет вас? Or you feel empty? Или опустошает? So think about things like the internet. Просто подумайте о таких вещах, как интернет. What are you looking at? На что вы смотрите? If you think about TV programs. О чем вы думаете о телевизионных передачах? So how does it influence you? Как это влияет на вас? Books you read. Какие книги вы читаете? <laughs> Это может стать мухой, которая захочет отложить яйца под вашу кожу. Don't worry, there is good news at the end. Но не переживайте, есть хорошая новость. And the fourth sickness. Четвертая болезнь. Bloating disease. Вздутие. Вздутие рубца. Okay. So This is when the sheep eats something that is not good for him. Это происходит с овцой, когда она ест то, что она не должна есть. Итак, что вы едите духовно? Чем вы себя кормите? Does it Воодушевляет, ободряет ли это вас? Когда мы питаемся Словом Божьим, мы растем. But if we eat other stuff, Но если мы питаемся чем-то другим, we feed our souls with other stuff, мы питаем нашу душу чем-то другим, we are gonna have problems. и у нас будут проблемы. The good news, Хорошая новость. That we have a good shepherd. У нас есть хороший пастырь. And he knows exactly what's going on. И он знает все, что происходит с нами. If you've got blue tongue, если у вас синий язык, he will give you some antibiotics. он даст вам антибиотик. If you've got fly strike. Если у вас милофагоз. He will he will put you through a dip. Put you through a dip. Like you you will go for a swim and these flies will fall off. Он он вас бросит в ямку с водой или в воду и и все мухи от вас улетят. If you've got foot rot. Если у вас вздутие рубца. Нет. Копытная гниль. Копытная гниль. He knows exactly what you need. Он знает именно то, что вам нужно. So that you can run with the rest of the flock. Чтобы вы смогли бежать вместе с другим стадом. And if you've got bloating disease, а если у вас вздутие рубца, He does a little operation so that all the gases can just... Он может сделать маленькую операцию, чтобы все газы вышли. We have a wonderful shepherd. У нас потрясающий пастырь. So no matter what's wrong in your life, неважно, что не так в вашей жизни, just know that God is faithful. знайте, что Бог верен. And he knows how to fix things. И Он знает, как починить нас. He's got all the medicine. У Него есть все необходимые лекарства. He knows exactly what's wrong. Он знает, в чем проблема. And he doesn't make mistakes. И Он не ошибается. We have a wonderful shepherd. У нас потрясающий пастырь. So let's look at the New Testament. Поэтому давайте посмотрим на Новый Завет. In Mark chapter 6, verse 33, В, Марк, в Марка 6 главе 33 стихе Jesus was looking at the people Иисус смотрит на народ, and um, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. И он увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющего пастыря, и начал учить их много. Столько много людей в этом городе, которые как овцы без пастыря. И наша привилегия нас как церкви приглашать других овец, чтобы они пришли к пастуху. It's wonderful. Это чудесно. It's so wonderful. Это так прекрасно. When we see the gospel of Jesus Christ changing people's lives. Когда мы видим, как Евангелие Иисуса Христа меняет жизни людей. And um, it's a wonderful joy to do that. И это так радостно делать это. If you think about this opportunity we have to give gifts to children. Если вы подумаете об этой возможности, что можем давать подарки детям. It's not just about the gift. Это на самом деле дело не в подарке those children, they hear the gospel of Jesus Christ. Те дети, они услышат Евангелие Иисуса Христа. They can get connected to the shepherd of their souls. Они смогут присоединиться к пастырю своей души. Поэтому я просто хочу ободрить вас. Давайте все будем вовлечены в это. Давайте будем говорить большему и большему количеству людей об Иисусе. Потому что они как овцы без пастуха. Они больны. They've got foot rot. У них копытная гниль. They've got blue tongue. У них синий язык. And horrible diseases. У них ужасные болезни. But they, they don't know the shepherd. И они не знают пастуха. Jesus can heal them. Иисус может исцелить их. Иисус может спасти их. Иисус дает новую жизнь. Разве вы не счастливы от того, что вы часть церкви? Разве вы не рады тому, что вы часть стада Божьего? У нас хороший, добрый пастор. И в Иоанна 10 главе Иисус говорит о самом себе в третьем стихе. The watchman opens the gates for him, that's for the shepherd, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Ему предворник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. And verse 10. И десятый стих. The thief only comes to steal and kill and destroy. I have come that they might have, might have life and have it to the full. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Next verse. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. The hired hand is not the shepherd who owns the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. The wolf attacks the flock and scatters it. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Verse 13. 13 стих. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Я есть им пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Как отец знает меня, и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Jesus laid down his life for us. Иисус готов положить свою жизнь за нас. And even today, he's ready to fight for us. И даже сегодня Он готов сражаться за нас. We can never have a better shepherd than Jesus. У нас не может быть лучшего пастуха, чем Он. If you want to trust someone in this life, Если вы хотите доверять кому-то в этой жизни, то это Иисус. 1 Peter 2:25. 1 Петра 2 глава 25 стих. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. «Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». And the last verse, И последний стих. Hebrews 13, verse Евреям 20. 13 глава, 20 стих. May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря, овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us all what is pleasing to him, through Jesus Christ, To whom be the glory forever and ever. Amen. Да совершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь. Let's all stand. Давайте встанем.